щасливо засміявшись, Булат знову вдарив його по плечу. Цей француз останнім часом нікому не ставив пам'ятників. Склади заморожених тюленів знайшли милі за півтори, і першими їх відчули собаки. Вітер дмухав просто на них. Ватах пірі раптом підняв голову і загавкав. Тюленів ще дужче замило накидавши за ними дві довжелезні кучугури. Однак туші були цілі дзвінки, і змучені полярники просто попадали від утоми, ховаючись од вітру серед кучугур. Та Булат знав з гіркого досвіду радіти зарано, і треба чим швидше братись до лопат, рити ями для двох наметів, бо місяць уже схилявся до сходу і мав незабаром зайти. До заходу місяця вони поставили намети. У матросовому мішку, зарівши з головою, спав француз. Пропозиція Філа Марша взяти парні мішки здавалася матросові надиво слушною, і він відчував, що все-таки не зовсім справедливий до цього чоловіка. Професора належало розворушити до активнішого життя. Хоча і сам я опинився майже в ізоляції, ставши об'єктом загальної неприязні цих людей, знесилених і знервованих, думав матрос. І так само знесилений і знервований. Ну то що ж? Треба якось триматися. Попереду ще довга полярна ніч. Рівно сім місяців тому він попрощався з сином і дружиною напередодні жовтневих свят. У Києві стояла золота осінь. Який парадокс! А в наметі їх було шестеро, напханих у три мішки. Коліна матроса впиралось у бік Жака Антуана. Їм було тепло вдвох, більше вони ні про що не думали. Матрос виструмився до половини з мішка, руки мерзли, і він зрідка притулявся долонями до ліхтаря сім місяців не бачив свою родину. Сім. Колись Кетрін Уілсон показала йому фото. Що б він тільки не дав, аби і в нього був такий знімок. Віддав би півжиття. Француз прокинувся, хоч, може, він взагалі не спав. Матросові здалося, ніби той увесь час підстерігає його, хоче в чомусь викрити. Жак Антуан запитав з мішка. Чи не вірші пишете, мосьє матрос? Угадали. А почитати не змогли б? Вони по-українському. Ну й нехай цікаво послухати. В голосі його вчувся глум, і матрос прочитав йому подражання одинадцятому псалму Шевченка. Той нічого не відповів, тільки глянув на матроса якось розгублено, випручуючись із мішка. 5 червня. У другому наметі втомлено перегарикуються пси, і я не можу заснути. Я не спав і тоді, коли мій сусіда, наполовину вилізши з нашого спільного мішка, писав поезії. Я попросив його прочитати вірш, думав, що це розвіє мої передчуття, мої підсвідомі страхи. Я, звичайно, нічого не зрозумів. Та від мелодики чужих звуків і рим мені стало ще незатишніше. Поклав компас біля підпори і знову заліз до нашого мішка. Цей українець просто щаслива людина. Він уже мирно спав, а я все вовтузився і не міг знайти зручної пози. В боки муляв грудкуватий сніг, а матрос упинався в спину ліктями. Мучив себе години дві чи три. У вухах і досі броніли звуки незнайомої мови, які чомусь надзвичайно вразили мене, мов провіст невідворотного лиха, що гнало сон з перед очей. Я тихо виліз із мішка і глянув на компас, і мало не закричав. Стрілка відхилилась на 15 градусів. Три години тому показувала на ліхтар. Я зацьковано розглянувся. У мішку за нами спали шотландець і Райман, а з третього виглядало вилицювати обличчя Нансена. Цього мосьє не бентежив сорокаградусний мороз.